19 skirsnis Su vienu iš sunų, mano broliu Džailsu, jis susikivirčijo ir išsiuntė jį į Australiją, paskirdamas skurdžią rentą. Paskui surašė testamentą, palikdamas savo kolekciją ir dar menkesnę rentą mano broliui Arturui. Jis laikė tai brangiausią dovaną, didžiausią garbę, kokią tik galėjo suteikti, atlygindamas už paklusnumą, padorumą ir polinkį mokslui, Brolis pasižymėjo Kembridže kaip matematikas ir ekonomistas, o man užrašė visą savo didelį turtą. Esu tikra, šitaip jis išreiškė panieką. Jūs galite įsiterpti, kad Arturas turėjo rimtų priežasčių būti nepatenkintas, bet jis iš akies trauktas tėvas. Nors ankstyvoje jaunystėje dėl kažko ir nesutarė su tėvu, bet gavęs kolekciją jis tapo tarytum žynių saugančių pagonių šventyklą. Šitie rumėniški skatikai susitapatino jam su karstersų šeimos garbe, fanatiškai, stabmeldiškai, kaip ir jo tėvui. Arturas elgėsi taip, tarytum romėniški pinigai įpareigotų jų savininką laikytis visų romėniškų dorybių. Jis atsisakė bet kokių malonumų, neleido pinigų savo, gyveno dėl kolekcijos – Dažnai nesivargindavo persirengti prieš, sėsdamas prie kuklių pietų ir su nušiurusiu rudu halatu keuras dienas praleisdavo tarp viniojamuojų popierium apsuktų ir špagatų perištų paketėlių. Niekam kitam nebuvo leidžiama jų prisiliesti. Išbliškęs, unykęs, sudvasintas veidas, palaikis halatas, su juostas virvesos spurgu, jis išties atrodė kaip senas vienuolis asketas. Beje, retkarčiais jis pasirodydavo apsirengęs madingai kaip tikras džentelmenas, bet tatai reikšdavo, kad vėl susiruošė vykti į Londoną į aukcionus ir antikvarų krautuvėlės papildyti kolekcijos. Jeigu jums tenka susidurti su jaunimu, tai jūsų nešokiruos – Jeigu pasakysiu, kad nuo viso to man subjūro nuotaika, pradėjau galvoti, kad visi senovės ramėnai buvo šaunus vyrai, bet jie gyveno labai seniai. Aš nepanašiai savo brolį Arturą negaliu nesidžiaugti džiaugsmais. Iš motinos kartu su rudais plaukais paveldėjo ir romantiškų polėkių bei kitokių niekų. Varkšelis Džailsas yra toks kaip aš ir manau, kad sleginti monetų atmosfera dalinai gali jį pateisinti, nors iš tiesų pasielgė blogai ir vaus nepateko į kalėjimą, bet jis, kaip to jau išgirsite, elgėsi niekiek neblogiau už mane. Dabar perėsiu prie kvailosios šitos istorijos dalies. Manau, kad jūs toks išmintingas žmogus nutuokėte, kas galėtų praskaidrinti monotonišką gyvenimą įnoringai septyniolikmetiai merginai – bet aš tiek sudirginta, kur kas baisesnių dalykų, kad nebegaliu suvaikyti savo jausmų. Nei pati nebežinau, ar numoti ranką į tai, kaip į tuščią flirtą, ar graudiantis dėl kraujai surūvančio širdies. Kaimynas, buvęs laivo kapitonas, turėjo sūnų, gal penketų metų vyresnį už mane, draugavusi su Gilesu prieš jam išvykstant į koloniją. Jo vardas – nėra svarbus mano istorijai, bet jums pasakysiu, nes noriu papasakoti viską. Filipas Hokeris. Drauge eidavome rinkti krevečių, sakėme ir manėme, kad pamilome vienas kitą, bent jau jis tikrai sakė, kad įsimylėjo mane, o aš tikrai galvojau, kad įsimylėjau jį. Jei dar pridursiu, kad jis turėjo bronzinės garbanas ir taip pat jūros nubronzintą, sakalo profilį, tai ne dėl to, kad norėčiau kalbėti apie jį, bet dėl reikalo, dėl didžiai keisto aplinkybių sutapimo. Vieną vasaros popietę iš anksto susitarusi su Filipu, pakrevečiauti seklumose, aš nekantriai lūkarevau fasado svetainėje, žiūrėdama, kaip Arturas krapštosi prie ką tik įsigytų monetų paketėlių, kaip išlėto nešioja juos po vieną, po du į niūrų kabinetą paverstą muziejumi. Vos tik tai išgirdau sunkias duris, paskutinį kartą užsiveriant įkandin jo, Sugrėbiau tinkliuką krevetėms, škotišką beretę ir buvau besprunkanti, bet pastebėjau, jog brolis pamiršo vieną monetą. Ji švitėjo ant ilgo suolo prie lango. Moneta buvo bronzinė, dėl spalvos, romėniškos nosies, formos galvos, atlošimo ant ilgo stipraus kaklo, Cezario profilis pasirodė man stebėtinai panašus į Filipo Hokerio portretą. Tada prisiminiau, kad Gilesas kartą pasakė Filipui, jog egzistuoja moneta su jo profiliu ir Filipas panoro ją gauti. Nežinau, ar galite įsivaizduoti, koks beprotiškų, nutrūkt galviškų minčių sukūrys įsisuko mano galvelėje. Pasijutau lik fėjų apdovanota. Pasivaideno, kad jei galėčiau įsprukti iš čia ir atiduoti ją Filipui, tartum savotišką jungtuvių žiedą, ta moneta sujungtų modom žinai. Tūkstantis panašių minčių užplūdo mane. Paskui po mano kojomis atsivėrė praraja, siaubingas, sukrečiantis suvokimas, kągi aš darau. Iš proto varė įkiri mintis, baksnojanti tarsi įkaitinta geležimi, o ką pagalvos Arturas? Karstersų šeimos narys, vagis, pavogęs tėvo lobį. Manau, kad brolis galėjo įsivaizduoti, kaip mane pleškina ant raganų laužo už tokį poelgį – Nuo minties apie fanatišką žiaurumą plykstelėjo seniai rusenantį neapykantą šikštuoliškam jo kuitimuisiai apie tą senienas. Mano jaunystė, mano laisvė šaukė kvietė prie jūros. Už lango buvo saulėta ir vėjuota. Geltona blindis ar prožirnio galvutė belščiojo į stiklą. Aš pagalvojau apie tą gyvą, žydinti auksą, masinanti mane iš visų pasaulio sodų – o paskui apie negyvą, blausų auksą, varį ir bronzą, priklausančius mano broliui vis labiau ir labiau dulsvėjančius gyvenimui einant pro šalį. Gyvoji gamta ir Karstersų kolekcija susirėmė žudbūtinai. Gamta senesnė už Karstersų kolekciją. Kai bėgau jūros link Gatvelėmis iš visų jėgų spausdama monetą kumštyje, skubėjau taip, lyg mane persiekiotų visą Romos imperiją draugę su karst ir su protėviais. Ir ne tik tai senas sidabro spalvos liūtas iš šeimos herbo reumoja man jausi, bet visi Cezario monetų arai krankiai ir plakiai sparnais persiekiodami o mano širdis vis tiek veržėsi aukštyn ir aukštyn, it vaikų aitvaras, kol pagaliau atbėgo per puraus sauso smėlio kopas prie leikštaus ir drėgnaus pakrantės, kur Filipas jau stovėjo iki kulkšnių įsibridęs seklėme raibuliuojančiame vandenyje už kokio šimto jardų nuo kranto. Dangus toje pusėje raudonavo saulėlydžių ir platus seklumos ruožas, neapsimintis aukščiau kulkšnių per gerą pusmėlį, atrodė kaip ežeras ištisai degantis rubininę liepsną. Atsisukusi apsidairiau tik tai tada, kai skubiai nusiausi batelius ir koinės, nubridau ten, kur stovėjo Filipas, ganėtinai toli nuo sausumos. Mes buvome vieni, neminint jūros platumos ir kranto smėlio. Padaviau jam Cezario profilį. Ta pačia kimirka mane tarytum keurai persmelkiai pasivaideno, kad žmogus, tolmoje stypsantis ant kopos, įdėmiai stebi mane – Išsyk suvokiau, kad tai tik nervų įtampos miražas, nes tas žmogus tik tamsus brūkšnys. Aš te galėjau įžiūrėti, kad stovi nejudėdamas ir žiūri šiek tiek pakreipęs galvą. Nebuvo jokio logiško pagrindo tvirtinti, kad jis žiūri į mane. Jis galėjo spoksoti į laivą, į saulėlį, į žuvėdras arba į bet kurį iš žmonių, dar klaidžiojančių kartu tarp jo ir mūsų tačiau akimirkos išgaščio būta pranašiško. Dar man bežiūrint žmogus pradėjo sparčiai eiti į mus tiesiausią liniją per drėgno smėlio plotus. Nepažįstamajam, skubinai žengiant arčiau ir arčiau, įsižiūrėjau, kad jis tamsaus gymio, barzdotas, o akis lepė tamsiais akiniais. Apsirengęs jis buvo skurdokai, bet oriai, visas juodai nuo aptrinto juodo cilindro ant galvos iki masyvių juodų batų ant kojų. Nei nestaptelės nusiauti jis žengė jūrą ir ėmė bristi tiesiai į mane, nesulaikomas lyg atlekinti kulka. Negalėčiau perteikti jums to baisumo ir nerealumo, kai jis be garso perėjo ribą tarp sausumos ir jūros. Toks jausmas lyg būtų nužengęs nuo uolos ir tebežygiuotų orų. Lyg namas būtų pakėlęs į orą ar žmogaus galva savaime nukritusi, jis viso labo tik susišlapino batus, tačiau atrodė kaip demonas paminės gamtos dėsnius. Jeigu būtų bent sekundėlė dvėjojas prieš žengdamas į vandenį, kerai būtų įsisklaidę, o dabar atrodė, kad aš jam svarbesnė už visą pasaulį, kad per mane net nepastebi jūros. Filipas stovėjo kiek atokiau, atsukęs man nugarą, pasilenkęs prie savo tinklelio. Nepažįstamasis ėjo artin, kol sustojo už poros jardų nuo manęs, vanduo pusiau sėmė jam blauzdas ir tada jis prabilo aiškiai, bet manieringai tardama žodžius. Ar jūsų neapsunkintų paukoti kam nors kitam šiek tiek neįprastai atrodančią monetą? Jo išvaizdoje nebuvo nič nieko nenormalaus, įskyrus vieną dalyką – Tamsus jokiniai nebuvo visiškai nepermatomi ir akys už jų nebegiojo į šalis, o įdėmiai žvelgė į mane. Tamsi barzda nebuvo nei per daug ilga, nei suvelta, tačiau jis atrodė smarkiai apžėlės, nes barzda prasidėjo labai aukštai po pat skrostikauliais. Veido spalva Nebuvo nei lyguista išgeltusi, nei lavoniškai išbalusi, priešingai atrodė ganėtinai šviežia ir jaunatviška, bet šita rožinė šaltai vaškinė spalva kažkodėl, net pati nežinau kodėl, tik dar didino siaubą. Vienintelis keistas dalykas patraukiantis dėmesį buvo jo nosis, šiaip visai dailios formos, bet nulinkusiu į šalį galiuku. Sakytum, per tą galiuką dar nesukėtėjusi, kaukštelėta žaisliniu plaktukėliu. Dėl to kreivumo niekas nepavadintų jo išsigimeliu, bet nemoku apsakyti jums, koks tai buvo košmaras. Įsibridęs į saulėlydžio nudažytą vandenį, jis šiurpino mane lyg reumojantis ką tik iš kruvinos jūros gelmių iškilęs siaubūnas. Pati nesuvokiu, Kodėl nulsijas galiuko kreivumas šitaip jaudino mano vaizduotė? Atrodė, kad jis gali krūtinti tą galiuką kaip pirštą ir tartum ką tik būtų šitai padaręs. Jūsų gera noriškumas, kalbėjo jis tuo pačiu nenatūraliu atstumenčiu tonu, galėtų padėti man išvengti kontaktų su kitais šeimos nariais. Tik tai tada man toptelėjo, kad esu šantažuojama dėl bronzinės monetos vagystės ir stačiai pritaringa mano išgastybei sutrikimą nustelbė pritrenkiantis praktiškas klausimas, iš kur jis sužinojo. Aš pavogiu monetą netikėtai, impulso pagauta, tikrai žinau, kad ten buvau viena, išsprūkdama susitikti su Filipu, kiekvieną kartą apsidairydavau, kad niekas nematytų, Iš visko sprendžiant gatvėje, niekas manęs nesekė, bet jei ir būtų sekęs, tai negalėjo tarsi rengeno spinduliais pamatyti saujoje sugniauštos monetos, Išvelgti, kaip aš perdodu ją Filipui, nepažįstamasis, stovėdamas ant kopos, turėjo tiek pat galimybių, kaip pasakos herojus, šaudamas pataikyti į akį musiai. Filipai, gailiai sušukau, ko šitas žmogus nori iš manęs – Kai Filipas pagaliau pakėlė galvą nuo taisomo tinklelio, jo veidas man pasirodė išaraudęs, galbūt supykęs, gal susigėdęs, bet tai galėjo būti ir nuo ilgo narpliojimo pasilenkos, ir nuo saulėlydžio gaisų, o gal tai buvo dar vienas sukreistos vaizduotės paukštas, iškritęs iš gausybės ragų, jis širkščiai tarė nepažįstamajam, neždinkitės iš čia. Maustelės galvą man sekti iš paskos, jis nubrido į krantą, nekreipdamas dėmesio į nepažįstamąjį, užkopė ant akmeninio bangolaužio, prasidedančio kopų pabėdėje ir pasuko namų link. Ko gero pamanęs, kad tai piktajai dvasiai bus netaip lengva žarkstyti per aštrius pažaliavusius ir slidžius nuo apsivijusių dumblių akmenis įkandin mūdviejų jaunų ir įpratusių prie šito kelio – bet mano persekiotoja statė kojas taip pat pedantiškai, kaip ir kalbėjo ir tebesekė iš paskaus kruopščiai, rinkdamasis ir akmenis ir frazes. Įsiteikimai koktusio balsas vis netilo už mano pėties, kol galų gale užlipus ant kopos viršūnės, Filipo kantrybė, kuri daugeliu atvejų tikrai būdavo neilgalaikiai, atrodo trūko. Umais atsisuko ir tarė, eikite iš kur atėjęs, negaliu su jumis dabar kalbėti. O kai nepažįstamasis sustojo, matyt, neketindamas trauktis ir žiojus išnekėti toliau, Filipas taip smogė jam kumščiu, kad šis kristė nuskrido nuo pačios aukščiausios kopos. Mačiau, kaip jis apačioje kapstėsi iš smėlio. Šitas Filipo poilgis mane pramino, nors antra vertus pavojus gal tik dar padidėjo, o pas Filipas visai netrodė patenkinta savo vyriškumu, kaip kitais atvejais – Nors meilus, kaip visada, jis atrodė kažko prisleiktas. Nespėjus man išklausti, kas atsitiko, jis atsisveikino su manimi prie savo vartelių. Du dalykai nustebino mane. Viską apsvarščius, pasakė jis, aš turėčiau sugražinti monetą į kolekciją, bet tuo tarpu jis pasiliksęs ją, paskui pridūrė nelauktai ir be jokio ryšio. Ar žinai, kad Gilesas sugrįžo iš Australijos? Atsivėrė tavernos duris ir gigantiškas detektyvo flambo šešėlis uždengė staliuką. Tėvas Braunas pristatė jį jaunai damai kaip įpratęs neįkiriai maloniai, paminėjo jo patirtį ir jautrumą, tiriant šitokias bylas ir mergina netrukus jau pasakojo istoriją iš naujo šį kartą dviem klausytojams. Flambo jai nusilenkęs ir sėsdamas padavė dvasininkui popieriaus skiautelę. Braunas šiek tiek nustebęs paėmė ją ir perskaitė Kebu iki Vagavagos 379 Mefking aveniu Patnis. Mergina tuo tarpu pasakojo toliau. Kopiau sutminai kylančią gatvę namų link galutinai pasimetusi. Mano galva niekiek neprašvito, kai prie durų slenkščio pamačiau pieno bidonėlį ir vyriškį su kreivanosimi. Bidonėlis reiškia, kad tarnų namie nėra, na, o Arturas, kaip visada, kiurkso susisupęs tamsių halatų tamsiame kabinete jis nei girdėtų skambučių, nei atsilieptų išgirdęs. Vadinasi, namie pagalbos nėra iš ko tikėtis įskyrus brolį, o jo pagalba pražudytų mane. Nevilties apimta kyštelėjo tam pabaisai delną du šilingus ir išlemenau, kad užeitų po kelių dienų, kai būsiu viską apgalvojusi. Jis pasišalino susiraukęs, bet kur kas klusniau negu buvau tikėjusis. Gal dar netitoko nuo sutrenkimo, o aš nors ir žemą kerštingai mėgavausi žiūrėdama, kaip tolsta jo nugara su prilipusia smėlio žvaigžde. Praėjęs gal šešetą namų jis pasuko už kampo. Tik tai tada atsirakinau duris, įėjau į vidų, užsikaičiau arbatos ir pamėginau surikiuoti savo mintis. Atsisėdau svetainėje prie lango į sodą, nušviestą vakaro saulės, bet Susikaupti nesisekė, užsisvajodavau tai apie šitai, apie tą ir klaidžiojau žvilgsniu po vejas, gėlių vazonus bei gėlynus niekur neapsistodama. Siaubas sukrėtė mane tik vėliau, nes susivokiau ne iš karto. Žmogus ar pabaisa, kurio ką tik atsikraščiau, stovėjo nejudėdamas vidury sodo. Ak, visi esame prisiskaitę apie šmėklas lavonų veidais, pasirodančias tamsoje, bet šita buvo tūkstantį kartų baisesnį už jas visas. Nuo jo driekėsi ilgas pavakarė šešėlis, bet patį jį dar gaubė šilti saulės spinduliai. Ir jo veidas nebuvo išbliškęs, o vis to paties rožinio, vaškinio atspalvio, kaip manekenų kirpyklose, stovėjo absoliučiai nejudėdamas veido į mane. Negaliu net apsakyti, kaip kraupiai jis atrodė tarp tulpių ir visų tų aukštų, ryškių, beveik egzotiškų gėlių. Tarytum sodo vidury vietoj statulos būtume pastatę vaškinę figūrą. Tačiau vos tik pamatęs, kad aš krustelėjau langę. Jis apsisuko ir išbėgo iš sodo pro užpakalinius iki galo atlapus vartelius, pro kuriuos be bejonės ir buvo įėjęs. Šitas baigštumas taip skyrėsi nuo jo įžulumo brendant į jūrą, kad aš šiek tiek atkutau. Pagalvojau, kad dėl kažkokios man nežinomos priežasties jis bijo susitikti Arturą. Šiaip ar taip, apsiraminau, ramiai pavalgiau vieną, Arturas nesileisdavo trukdomas, kai tvarkydavo muziejų, o mano mintys pašviesėjusios vėl skrido pas Filipą. Abejingai, bet greičiau patenkinta gyvenimu, negu priešingai spoksojo į kitą langą su neužtraukta užuolaida, už kurio jau sutemo vakaras, juodas kaip grifeliniai lenta. Man pasirodė, kad iš lauko prie stiklo prilipusi lyg ir sraigį, bet atidžiau įsižiūrėjusi pamaniau, ar tai tik nebu žmogaus pirštas prispaustas prie stiklo. Išlinkimu jis lyg panešėjo į nykštį. Mano širdie vėl pabudo baimė ir narsa, pripuoliau prie lango ir atšoko atgal slopiai klyktelėjusi. Bet kas būtų tai išgirdęs, tik ne Arturas. Mat tai buvo ne nykštys ir to labiau nesraigi – Tai buvo kreivos nosies galiukas, prispaustas prie stiklo ir nuo to spaudimo pabalės. Už jos spoksantis veidas, plačiai atmerktomis akimis išsik neįžiūrėtas, pilkavo kaip šmėkliška kaukį. Užtrenkiau, kaip papuolė langines, galvotrukščiais poliau į savo kambarį ir užsirakinau. Bet galėčiau prisiekti, kad – Prabėgdama pro kitą tamsų langą, mačiau už stiklo kažką panašaus į sraigę. Geriausiai išeitis – nueiti pas Arturą. Jei šitas pabaisa sėlina aplink namus it katė, jis gali turėti ir blogesnių ketinimų negu šantažas. Gal vėliau brolis išvarys iš namų ir prakeiks, bet jis džentelmenas ir dabar apgins mane – Dešimt minučių įtemptai svarščiusi, nulipau žemyn, pabeldžiu į jo duris, įžengiau į vidų ir pamačiau paskutinį ir siaubingiausią reginį. Mano brolio kreislas buvo tuščias, jo paties kambaryje nesimatė. Užtat žmogus kreivanosimi sėdėjo, laukdamas jo sugrįžtant į žuliai, nenusimdamas cilindro ir netgi skaitė mano brolio knygą po mano brolio lempą. Jo veidas buvo ramus ir susikaupęs, bet nosies galiukas vis tiek atrodė judriausia veido dalis, sakytum, kad tik persikreipęs iš kairės į dešinę, lyg dramblios raublys. Jis buvo ganėtinai šlykštus, kai persekiojo ir tykojo mane, bet nepastebėdamas manęs išgazdino kur kas baisiau. Turbūt klykiau garsiai ir ilgai, bet ne tai svarbu. Svarbu tai, ką padariau paskui – Atidaviau jam visus pinigus, kiek turėjau, kartu su ploštų vertybinių popierių, kurių, nors jie man ir priklausė, prisipažįstų neturėjau teisės liesti. Galų galiais įsineždino vaidmainiškomis, įmantriomis tiradomis reikšdamas apgailėstavimą. Aš susmukau kaip pakirsta, jaučiausi žlugusi visais atžvilgiais, tačiau tą pačią naktį visiškai atsitiktinai buvau išgelbėta. Arturas, kaip dažnai darydavo, buvo netikėtai išvykęs į Londoną dėrėtis. Sugrįžo įsiveilai užtat, švitėdamas jau beveik įsigijęs brangenybę, kurį turėjo papuošti šeimos kolekciją. Arturas taip tryško džiaugsmu, kad aš jau beveik įsidrasinau prisipažinti pasisavinusi mažesnę vertybę, bet jis tiesiog klėdėjo grandioziniais projektais ir jokios kitos temos jo nedomino – Kadangi sanderis bet kuriuo momentu dar galėjo sužlugti, jis primiktinai reikalavo, kad to jau pat susikraučiau daiktus ir važiuočiau su juo į butą, jau išnuomotą fuleme netolitos antikvarinės krautuvėlis. Šitaip nakties glūdumoje pasprukau nuo savo priešo, bet ir nuo Filipo. Mano brolis praleisdavo daug laiko South Kensingtono muziejuje, o aš – Kurdama asmeninio gyvenimo iliuziją, ėmiau lankyti mokamas dailės mokyklos pamokas. Šį vakar, kaip tik tai ėjau iš jų ir pamačiau, kad tas šlykštus tipas, pasmerkęs mane vienatvei, tankė mina prieš priešiais ilgą tiesę gatve. Toliau viskas klostėsi taip, kaip nupasakojo šitas džentelmenas. Galiu pridurti tik vieną dalyką. Nesu verta, kad man kas padėtų neginčijų bausmės, kuri mane ištiko ir nesiskundžiu, matyt, tai buvo lemta, bet vis dar klausiu, vis dar suku galvą, kaip šitai galėjo atsitikti. Ar mane baudžia nežemiškos jėgos? Juk kas be Filipo ir manęs galėjo sužinoti, jog vidury jūros padaviau jam smulkų pinigėlį. Tikrai nekasdieniška problema, pritarė Flambo. O jo sprendimas dar nekasdieniškesnis, niurokai pridūrė tėvas Braunas. Mis Karsters, ar busite namie, jei aplankysime jos foleme po pusantros valandos? Mergina pažvelgė į jį, paskui atsistojo ir ėmė mautės pirštinaitės. Taip, tarė jį, aš būsiu namie. Ir to jo patišėjo iš tavernos. Detektyvas ir dvasininkas dar tebe svarstė tą istoriją, vakarė atsidūrė prie nuomojamų butų namo fuleme, stebėtinai skurdaus karster su šeimai net ir trumpam apsistoti. Na žinoma, dėstė flambo. Paviršutiniškas žmogus pirmiausiai pagalvautų apie tą brolį iš Australijos, jau anksčiau, kažinka iškrėtusi. Jis šitaip nelauktai sugrįžo ir apskritai gali turėti niekšiškų bendrininkų, bet vis dėlto negaliu suprasti, kaip jis čia įsivėlė, nebent, nebent kas, kantriai paklausė pašnekovas. Flambo prislopino balsą. Nebent merginos mylimasis būtų ir pats prikišęs čia nagus, bet tada jis svarbiausias piktadarys. Sakykim, virukas iš Australijos žinojo, kad hokeris trokšta monetos, bet po galais kaip jis galėjo sužinoti, kad hokeris ją gavo. Nebent hokeris signalizavo jam arba bendrininkų į krantą. Teisingai, nuolankiai sutiko dvasininkas – Ar atkreipėte dėmesį dar į vieną detalę? Entuziastingai kalbėjo Flambo. Šitas hokeris girdi, kaip nežinomasis kimba prie jo merginos, bet smogia jam tik tada, kai užlipant purių smėlio kopų ir laimėtas netikras grumtynės. Jei būtų smogęs bendrininkų jūroje arba tarp akmenų, galėjo jį suluošinti. Ir vėl jūsų tiesa, linktelėjo tėvas Braunas. O dabar pradėkime iš pradžių. Čia įsipinę keli žmonės, mažu mažiausiai trys. Savižudybei pakanka vieno, nužudimui dviejų, bet šantažui reikia mažiausiai trijų. Kodėl? Tyliai paklausė kunigas. Na kaipgi, sušuko bičiulis. Vieno, kurį grasinama demaskuoti, vieno grasinančio demaskuoti ir mažiausiai vieno, kurį tas demaskavimas skaudžiai paliestų. Ilgokai pamastys dvasininkas tarė – Jūs darote loginę klaidą. Trijų žmonių reikia idėjai personifikuoti. Jei materializuoti, pakanka dviejų. Kaip tai suprasti, paklausė antrasis. O kodėl šantažuotojas, pusbalsiu kalbėjo Braunas, negali bauginti aukos savim pačiu? Tarkim, žmona tampa fanatiška blaivininke kad priverstų vyrą slėpti pomėgį lankyti smuklės, o paskui pati pakeitusi rašyseną šantažuoja jį laiškais, grasindama viską atskleisti žmonai. Argi svarbu, kas rašo? Arba, pavyzdžiui, tėvas uždraudė sūnui azartiškai lošti, o paskui net pažįstamai persirengęs baugina jaunuolį tariamą tėvo rūstybę. Arba, tarkim, bet mes jau atėjome, mielas draugė. O viešpatie, sušuko frambo, Nejau jūs manote? Kažkoks vyriškis nubėgo namo laiptais ir auksinėje žibinto šviesoje budraugai išvydo profilį, nebejotinai panašų į romėnų monetą. Miss Karsters, tarė Hokeris be ceremonialių įžangų, neina vidų, kol netvyksite jūs. Paklausykite, konfidencialiai kreipėsi į tėvas Braunas – Ar nemanote, kad už vis geriausia, jei būtų pasilikti laukia jūsų globojimai, man atrodo, jūs jau seniai viską supratote. Taip, pusbalsio atsakė jaunuolis, aš supratau smėlynuose, todėl ir sudaviau jam taip, kad griūtų minkštai. Paėmęs iš merginos vis raktį ir monetą iš hokerio, Flambo kartu su tėvu Braunu įėjo į tuščią namą ir patraukė į fasado pusės į svetainę. Joje buvo tik vienas žmogus, tasai, kurį tėvas Braunas matė pro tavernos langą, stovėjo prie sienos tarsi pakliuvesis pastus. Jo išvaizda buvo nepasikeitusi, tik vietoj juodo kostiumo dabar vilkėjo rudą halatą. Mes atėjome, mandagiai tarė tėvas Braunas, sugražinti šitą monetą savininkui ir padavė ją žmogui kreivą nausimi. Flamboja išputė akis. Ar šis žmogus numizmatas, paklausė. Šis žmogus misteris Arturas Karsteris, tvirtai tarė dvasininkas. Jis šiek tiek savotiškai kolekcionuoja monetas. Vyriškis taip baisiai išbalo, kad kreivanosis dabar skyrėsi nuo jo veido lyg visai atskira ir komiška detalė, tačiau jis prabilo su nevilties orumu. Jūs toj pat įsitikinsite, tarė jis, kad aš praradau ne visas šeimos dorybės. Staigiai apsisukęs jis žengė į gretimą kambarį ir užtrenkė duris – Sulaikykite jį, suriko tėvas Braunas, puldamas į priekį ir užkliūdamas už kėdės. Vienu ar dviem smūgiais flambo išlaužė duris, dėja per vėlai.